بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آه. tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri alqurani alkarim na tarjama yake tukiwa katika surati Tauba. Jana tulifika mpaka aya ya 31 katika sura hii. Tutaanza ya 30 leo biidhnillah, kisha tuendelee na aya zilizobakia takriban aya 6 saba hivi. إن شاء الله وقالت اليهود عزير ابن الله لسيما ما يهودي نعم لسيما ما يهودي ما يهودي ومسيما عزير نمتوت والله ومبا إزرا نمتوت والله ومسيما هيفو وقالت النصارى المسيح ابن الله na wamesema manaswara masihi ni mtoto wa Allah yani masihi Isa mwana wa Maryam wanasema wao ni mwana wa Allah lakini dhalika qauluhum biafwahihim hayo ni maneno yao kwa vinywa vyao maneno yao hayo ni kwa vinywa vyao tu wanasema tu wanaropoka tu yudahiuna qaula alladhina kafaru min qabl wanayoiga yudhahiuna dhaha yudhahi yudhahiuna kwa dhaha maana ya shabaha eh? yudhahiuna qaula alladhina kafaru min qabl wanayoiga maneno ya waliokufuru waliokuwa kabla yao mfano walivyosema makafiri waliotangulia kabla yao katika umma قاتلهم الله أولان وهو الله الله أولان وهو أنا يفكون بس فيبي وهو نبوتوشو أنا يفكون فيبي وهو نبوتوشو تكيليز خبار إزرا أمبيني عزير kwa yeye ndiye aliyoandikia Taurati baada ya maangamivu au baada ya, ya mashambulizi makali yaliyofanywa na Bukhtu Nassar dhidi ya wana wa Israeli na kuteketeza mji wa Jerusalem, wakatekwa wakapelekwa utumwa huko Babylon, sehemu za Iraq, Babylon al-Babil kwa muda mrefu. Baada ya muda mrefu, alipatikana mtu akiitwa Uzair. Uzairi alipofika umri wa miaka takriban arobaini alitoweka kwao, watu walikuwa hawajui iko wapi, lakini alikuwa akitembea katika miji akiitafuta Taurati akizunguka watu wa zamani. Ehe, ulisikia nini wewe? aandika kutoka kwao lakini miaka mingi imepita hapo zaidi ya karne kadhaa saba ngapi kisha na yeye akapita katika mji mmoja ameelezewa katika tu al-Baqara au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha mfano yule mtu aliyepita katika kijiji katika mji inasemekana pia mji wenyewe ni Baitul Maqdis mji umevunjwa vunjwa, umekufa. Akashangaa, kweli Allah anaweza kuuisha mji huu baada ya kufa kwake? Kweli inawezekana. Faamatahu llahu miata am na yeye Allah akamfisha kwa muda wa miaka mia. Thumma baatha, kisha akamfufua. Baqara kishafika kwenye tilka rusul, ikifungua kidogo mbele utakutana na habari hiyo, sawa eh, akaulizwa umekaa muda gani akasema yauman au baadha yaum nimekaa siku moja tu amekufa miaka mia akaulizwa mehe muda gani akasema siku moja tu au sehemu katika siku kwa sababu inasemekana ile siku aliyofishwa ilikuwa ni asubuhi jua la chomoza alipofufuliwa kwa jioni jua kuzama Ah, ilikuwa ni asubuhi, ilikuwa si jana, si leo asubuhi mpaka jioni, sasa hizi sasa hizi. <laughs> Kwa hiyo wanazuoni wa tafsiri naeleza kwamba yule ni Uzair alifishwa baada ya miaka mia akafufuka, kaambiwa angalia chakula chako bado chacha, lam yatasanna, chakula hicho hapo chacha ilikuwa vile vile angalia punda wako mifupa yake yapo, kuangalia tutakavyoivisha nyama kaifa nunshizuha eh? Akaonyeshwa baadhi ya mambo yakimstaajabisha pale. Sasa Mayahudi na Bani Israeli wenyewe wanamuitakidi kwamba Uzairi ni nabii, ni nabii katika wana wa Israeli lakini wengi katika wanaozuoni wanaeleza kwamba Uzair alikuwa ni rajulun salih sasa kwa kuwa Taurati ilipotea watu hawajui Taurati iko wapi ukiyafuatilia maelezo yalikuwa ndani ya kitabu cha Ezra na vitabu vingine mfano At-Takwin yani mwanzo Sifrul Khuruj kutoka eh, na baadhi ya vitabu vingine vilivyomo katika Taurati au katika Biblia, kama vile wao wanamtukuza, lakini kama inaelezwa kama vile katunga yeye. Ile Taurati ilibidi itunge sasa kwa akafuatilia fuatilia habari huku na huku. Baada ya miaka mia nane tangu Taurati kupotea, akawaita watu kwamba mimi nishaipata Taurati, akaanza kuwasomea wale wakaikubali tangu kuteremshwa wakati wa Musa alayhi salatu wassalam ikaja mpaka wakati wa kupotea Taurati katika ahli tashtiti waliposhambuliwa na Bukhtanasar wakatekwa kama Allah alivyoahidi kwenye Qur'an sawa فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا الوهيدي كيشا قوانبية ثم رددنا لكم الكرة عليهم شتوا أبا وشين لذي دياره لكن وإن عدتم عدنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ها وجعلناكم أكثر نفيرا تقول أنا كوب ولا واج إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ألف وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما لو ينجيكم مرة كوانزا وهو وليتبروا ما علوا تتبيرا كوي بالي بالي بالي توراتي كوي بيه utapotea kabisa sasa watu wasema ahadi hizi mbili ni moja ni ile wakati wa Goliata kule na tabuti ikarudi kupitia katika mikono ya Daudi alayhi salatu wassalam na ndani yake kulikuwa na Taurat na ya pili ni hii ya Bukhtanasar ah, ikapita miaka mingi Taurati haiko akaja akaileta Uzairi baada ya miaka mia nane ikakaa baada ya miaka mia mbili kuna mfalme mmoja katika wafalme wa Kiyunani akawataka wanawazuoni kama sabini hivi wa Kiyahudi waifanyie tarjama Taurati kutoka kwenye lugha ya kiibrania ile lugha ya Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam kwenda kwenye lugha ya Kiyunani baada ya miaka mia mbili ikafanywa tarjama na, na, na, na Taurati yenyewe ilifanya tarjama ni ile aliyosoma Uzair. Baadaye ikafanyiwa tarjama kwenda kwenye lugha ya Kilatini, miaka mingi ilipita pia, alafu ikaingia kwenye lugha ya, ya wajanja wa sasa, ikaja kwenye Kiingereza. Nuskha zenyewe zimepotea potea, haziko sawa, hawajatunza. Ikatoka kwenye Kilatini ikaletwa kwenye Kiingereza. hivi kuna mambo mangapi yatakuwa yameondolewa na mambo mangapi yameongezwa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwenye Qur'ani kwamba hawa kazi yao ni kubadilisha yuharifuna alkalima amma wadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نقول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم, ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا آه، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك آه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه kazia kupotosha sio hili neno hilo tulitaki liondoe hapa kwa vitabu alivyoviteremsha Allah jalla waala kwa mitume wake wana wa Israeli walivichezea wakatia mikono yao ndani lakini kwa sababu sasa alitaka kuleta mwongozo wa milele mpaka kufika kiyama au ila an yati Allahu biamrihi akaleta Qur'ani ikawa al-Qur'ani ni masun mahfudh sawa ikalindwa sasa Qur'ani Allahu akbar kwa kuwa bwana Uzairi amewaletea jambo kubwa kabisa ambalo wao hawakulitarajia kwa hiyo baadaye walimfanya kuwa ni mwana wa Mungu na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala matakhadha sahibatan wala walada hakuwa na mke kujifanyia mke wala hakuwa na, na mwana manaswara nao wakasema hivyo kuhusu Isa mwana wa Maryam kwamba naye ni mwana wa Mungu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wamewafanya wanawazuoni yani wale makuhani wao na watawa yani wamonaki wale arbaba min dunillahi kuwa ni miungu kinyume cha Allah ittakhadhu ahbarahum ah, ahbar ni wingi wa habr habru min ahbari bani Israil, ambayo habr ni mwanawachuoni miongoni mwa wanawazuoni wa bani Israil. Na mara nyingi akitajwa wanawazuoni na kusudiwa Mayahudi. Mayahudi wamesoma na wanajua ile dini yao, walikuwa wakiisoma na ni wahafidhina kwenye dini yao, walikuwa wanajua sana, walikuwa wana ilmu, lakini ilikuwa ni wapotofu, ni watu waovu yani anaweza kuichezea dini mara moja hivi ndivyo walivyokuwa na ruhban ni wale mutaabiduna wakinasara kinasara watawa wale matoashi si ndio hivyo Kiswahili cha matoashi mkijua matoashi ni watu wale ambao wale walikifika mpaka wengine wakawa wanahasiwa wakawa wanakaa hawaoi kama ilivyokuwa mapadri sasa hivi wao kazi yao kufanya ibada, lakini wajinga katika jambo la dini yao. Kasome dini, ataenda kusoma dunia. Amesoma na PhD ya nini? Ah, falsafa, lakini padri. Kwani dini yenu haina mafunzo? Kama sasa umezama kwenye dini, kuna misingi hii. Mafunzo yao ni dhaifu sana, kwa hiyo wakawa wao ni wamepotea kwa sababu ya ujinga man dhalla asemaje ibn qayyim rahimahullah ta'ala ha mtu kwa kusema semaje ibn qayyim man dhalla min ulamaina faqad shabbaha bil yahud wa man ومن min ubadina عبادنا bin nasara ila atakayepotea katika maneno mfano hayo kia amekaa vizuri maneno yake Sufyan Thauri eh. yule atakayepotea katika wanawazuoni wetu akawa ni mpotevu sasa atakuwa amejifananisha na Mayahudi na maulama wa Kiyahudi na atakayepotea katika wanawazuoni wetu atakuwa amejifananisha na, na, na, na, na wale mutaabadi wa kinasara katika katika waje kufanya ibada ni wajinga katika umma huu wakipotea wanakuwa wamejifananisha na manasara kwa sababu hawa mayahudi wamepotea wakiwa wana ilmu na manasara wamepotea wakiwa wajinga hawana ilmu hawana elimu ya dini yao kabisa itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni llah wamewafanya wanawazuoni wao makuhani wao na watawa wao kuwa ni miungu kinyume na Allah kwa nini wamefanya miungu kwa sababu walikuwa wanawahalalishia ya haramu mambo ya haramu wanawahalalisha, wanasema ni halali, na watu wanakubali, wanawatii katika hilo, au wanawaharamishia ya halali na wao wanakubali. Kwa hiyo wamewafanya kuwa ni waungu. Kuna mambo mengi mabaya watawa wao na makasisi wao wanayahalalisha. Walmasiha ibn Maryam, na wamemfanya pia vile vile Masihi mwana wa Maryam kuwa ni Mungu wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, na hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu mwabudiwa mmoja tu. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu. Subhana, ninamtakasa kumtakasa yeye, amma yushrikun, na vile wanavyomshirikisha. Ninamtakasa kumtakasa yeye na vile wanavyomshirikisha kisha anasema yuriduna an yutfi'u nura Allahi biafwahihim wanataka kuizima nuru ya Allah kwa vinywa vyao yuriduna an yutfi'u nura llahi biafwahihim wanataka kuizima nuru ya Allah kwa vinywa vyao sawa wayaba llahu illa an yutimma nurahu na hataki Allah isipokuwa kuitimiza nuru yake walau kariha alkafirun wajapochukia makafiri wao wanatoa juhudi ya kutaka kuizima nuru ya Uislamu wanatoa juhudi kubwa sana kwa kufanya propaganda dhidi ya Uislamu ili waizime nuru ya Uislamu kwa vinywa vyao lakini wataweza katika suratu as-saff anasema waman adhlamu mimman iftara ala allahi alkadhib hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzua kuliko yule aliyemzulia Allah uongo wa huwa yud'a ila alislami na hali ya kuwa yeye huitwa kwenye Uislamu wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin kisha akasema yuriduna liyutfi'u nur Allah kule kuna an yuriduna an yutfi'u huku yuriduna liyutfi'u wanataka kuizima nuru ya Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi kule wayaba Allahu illa yutimma nurah kwenye safu wallahu mutimmu nurihi Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake wala ukariha alkafirun wajapo chukia makafiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kuilinda hii dini wao hata wakifanya kampeni za kutaka kuizima nuru ya Uislamu basi hawatafanikiwa nuru ya Uislamu itaenea huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi yeye Allah eh? yeye ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ikisemwa alhuda maana yake ni alilmu nafi' ilmu yenye manfaa na dini alhaqi maana yake ni alamalu as-salih baadhi wanawachuoni wametafsiri hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam bilhuda ay bililmi an-nafi'i almushtamil ala al-iman as-sahih sawa wa dini al-haqq yani ba'athahu bi dini al-islam المشتمل على الأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wake akiwa na uongofu yani ilmu yenye manfaa na dini ya haki yani matendo mema liyudhhirahu ala dini kullihi ili aidhihirishe hiyo dini eh? ili aidhihirishe iwe juu ya dini zote liyudhhirahu ala dini kullihi ili aidhihirishe iwe juu ya dini zote walau kariha almushrikun wajabu wakichukia washirikina haya sasa hapa pana bishara nzuri sana kwanza kwenye kauli yake yuriduna an yutfiu nur Allah Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema mathaluhum kamathali man yuridu an yutfia shu'aa ash-shamsi mfano wao ni kama mfano wa mtu anayetaka kuzima mwangaza wa jua au nura alqamari au ataka kuzima nuru ya mwezi binafkhihi, kwa kupuzia kwake. atakulizima kulizima jua kwa midomo kuzia puzia namna hiyo ili jua lizimike, au azime mwangaza ulio kwenye unatoa nuru ile kwenye mwezi. Ndio hawa wanaojaribu kuuzima kuizima nuru ya Uislamu, sawa wa hadha la sabila ilayhi na hili halina njia ya kuifikia fakadhalika ma arsala Allahu bihi rasulahu basi kama hivyo mfano wa hilo ni yale aliyomtuma Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake la budda an yutim an yatimma wa yadhhar hapana budi kutimia na kudhihiri sawa na aliposema liudhhirahu ala dini kullih Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila sahiha juzi ya kwanza ukurasa wa 31 ana maneno mazuri nimeona ni anakili ni kwa munasaba wa aya hii anasema hadhihi alaya yani tubashiruna hadhihi alayatu alkarima inatupa bishara aya hii tukufu hii aya tukufu inatupa bishara bi anna almustaqbala lilislami kwamba mustakbal mzuri ni wa Uislamu Uislamu ndio wenye mustakbali mzuri bisaitaratihi wa dhuhurihi kwa kule kutawala kwake na kudhihiri kwake wa hukmihi ala aladyani kulliha na kuzihukumu dini zote Uislamu mustakbali wake utazitawala na kuwa juu na kuzihukumu dini zote وقد يظن شيخنا ندليه وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين wanadhania baadhi ya watu kwamba hilo lishatimia lishathibiti katika zama zake mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za makhalifa waongofu na zama za wafalme wema walaysa kadhalika na sio hivyo فالذي تحقق انما هو جزء من هذا الوعد الصادق jambo ambalo limethibitika ni sehemu tu katika ahadi hii iliyo ya kweli hapa katika maneno ya Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye aya iliyotangulia na maneno ya Sheikh Al-Albani katika aya hii iliyofuatia tunapata faida na tunapata jambo la kutuliwaza na kuondosha simanzi na majonzi ya Waislamu hasa kwa hali ambayo watu wanapitia ni kipindi cha majaribio kwa waislamu na uislamu je watafanya subra lakini kiukweli hasa juhudi kubwa zinazotolewa na watu mbalimbali ulimwenguni na mipango mikubwa mikubwa inayofanywa na njama zinazofanywa na maadui wa Uislamu na Waislamu. Laiti kama ingekuwa Uislamu ni dini ya kubabaisha babaisha, leo kuwepo ilikuwa ni kikundi cha watu waliopanga panga mipango yao miaka mia iliyopita au miaka mia mbili lakini jambo la kutengeneza tengeneza hivi namna uislamu unavyohujumiwa kifikra kwa nguvu kubwa za mali kivita na kila kitu mipango na njama uislamu ulikuwa haupo leo siku nyingi kukuwa hakuna uislamu lakini katika vitu vinavyoumiza vichwa makafiri. Kila wanalolipanga wakipanga huku, Uislamu watokea huku, wakizuia hili watokea huku. Yule anayepanga njama apanga njama, mara yamrudia asilimu yeye, watu wao wasilimu, wao wapanga njama, watu wao wasilimu. Wahujumu wa huku Afrika Europe watu wasilimu, wanakwenda kuhujumu Arabuni Amerika watu wasilimu na watu wasilimu wa Uislamu hawawezi kwa hiyo wanataka kuizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa vinywa vyao lakini Allah hakubali isipokuwa nuru yake itimie na itatimia kama alivyoahidi insha Allah mfahamu kwa wale wanaofuatilia mambo na wanaojua hali zilivyo za kilimwengu yani ukimweleza maneno yanaelewa namna watu walivyokuwa na mikakati ya miaka mingi ya kutokomeza Uislamu katika ulimwengu, na wao namna wanavyojisikia na kujiona kwa ile mipango yao kwamba kama watafaulu. Wamefaulu katika baadhi ya maeneo ya kuwatoa watu katika dini zao na kuingiza kwenye upagani na kuwafanya watu ni madude tu, hayana dini, hayana akhlaq, hayana haya. Lakini wakiharibu huku, watu milango yafunguka huku wakiharibu huku milango yafunguka kule. Wewe unaweza kuamini kwamba leo mtu anaweza kutoka Afrika pengine na rasta zake au mvuta bangi au mlevi akenda zake Ulaya, akafika Ulaya akatahasana aka akawa Muislamu mzuri tu, kashika dini. Ah, huyu ah, si ndio yule alikuwa akipiga tukabali? Huyu huyu si ndio alikuwa akivuta bangi? Huyu imekuwaje? kapata Uislamu Europe kawa Muislamu mzuri kabisa si zamani watu wakitoka huku akienda kule fakhari akija hapa eh, ni kunywa pombe kunywa mawiski na nini ndio kenda Ulaya akija hapa kaja na kitu cha maana kaja na suti na viatu kutoka Ulaya au kaja na mke wa kizungu ndio fakhri sio na siku hizi watu wako tofauti mtu kutoka hapa hana dini hata chembe si multazim katika jambo la dini yake msimamo wa dini akaupata huko Amerika au Europe hii inamaanisha nini na kwa maana na huko na huko Europe nako nuru ya Uislamu inawaka inaanza kuwaka wao kitaka kuharibu huku mambo yafunguka huku na wengine mpaka wamekuwa na hofu sasa mbona waislamu huko nchi za Ufaransa wapi wamekuwa waonekana wana nguvu na Ufaransa wana wanashadidia kweli kweli kuukandamiza Uislamu, hawataki. Kuna hijabu, kuna hivi, kuna hivi, lakini ndio Uislamu waisha. Kwa hiyo wao wanachokitaka ni kuizima nuru ya ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawataweza. Lakini jambo jingine ambalo ndio kubwa zaidi sasa, pamoja na mtihani tunaoishi nayo katika wakati wa sasa utafika wakati Uislamu ndio utakuwa juu ya dini zote. Yaani huu ulimwengu wote utafunikwa na Uislamu. Hakuna dini yoyote itakayodhihiri juu ya dini ya Uislamu. Si Afrika, si Asia, wala Europe, wala huko Latin America, wala Amerika, wala wapi. Uislamu ndio utakuwa umetawala. Hiyo dini wasioitaka ndio itakuwa ndiyo dini inayowaongoza hilo walijue kwa hiyo walisubiri kama ni miaka hamsini miaka mia mia mbili mia tatu lakini itakuwa na hii hali iliyokuwepo sasa kwamba wao wana nguvu wana hivi wanaongoza ulimwengu isiwaghuri hiki ni kipindi kidogo sana cha mpito cha mpito kipindi kifupi sana lakini mustakbal ni wa Uislamu kwa hiyo vile wanavyovichuma katika mali zile za waislamu silaha wanazotengeneza zile za waislamu eh itakuja kuwapigia wao wenyewe miundo mbinu yote wanayotengeneza teknolojia ambao zote hizo itakuwa ni miliki ya waislamu wao walijue hilo kwa hiyo juhudi yoyote watakoifanya wanunue ardhi waweke zote hizo ni ardhi za waislamu hizo mtushikieni tu kwanza shikeni kwanza lakini yote yatarudi kwa waislamu bi'izzi azizin au dhulli dhalilin bi'izzin azizin au bidhulli dhalil kama alivyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu asema sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la yablughanna hadha al-amru hili jambo la dini hili litafikia ma balagha al-lailu mahali ambapo umefika usiku na mchana kuna mahali usiku na mchana hujafika hii dini itafika mahali pale mahali ambapo usiku umefika na mchana umefika kwa maana la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha Dini hii haitaacha nyumba ya udongo wala nyumba ya nyasi, ani nyumba ya manyoya, kwa maana mahema yale na nyumba zinatengenezwa kwa matope. Hakuna nyumba yoyote isipokuwa Allah ataingiza hii dini. Dini itaingia tu, hata kama muitaki, itaingia kwenye familia zenu, kwenye koo zenu, kwenye miji yenu, vijiji vyenu, mataifa yenu. biizzi azizin au dhulli dhalilin izzan yuizzu Allahu bihi alislam wa dhulla yudhillu Allahu bihi al-kufr. Kwa wanataka ndio hivyo, wataki ndio hivyo, kwa sababu jambo haliko katika khiari yao. Ndiyo sunna na ndio kawaida na ndio utaratibu aliouweka Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu kwamba itakuwa hivyo. Haina maana sasa sisi tubweteke kwamba ah, Uislamu utakuja huko mbeleni. Ah, na sisi tulikuwa kwenye kipindi hiki kigumu, kwa tuko tumekaliwa juu katika baadhi ya maeneo na wasiokuwa waislamu ndio wameongoza mambo sisi hatutaki kwanza kukata tamaa na wala hatutakiwi kubweteka kwa sababu na sisi tunataka hisabu yetu sasa je katika kipindi hiki kigumu tutaushika uislamu wetu au uislamu tutautupa tutawafata wale tumeelewana sasa kwenye kipindi hiki kigumu sasa na sisi tutaushika ule uislamu natakiwa tuwe namna hiyo nchi wazitawale wao, ardhi wazichukue wao, uchumi waushike wao, mambo wayapeleke wao, sheria wazitunge wao. Sisi tumwabudu Allah kwa kadiri ya uwezo wetu, fattaqullaha mastata'tum, kwa sababu iko sheria hiyo pia. Mcheni Allah kwa kile kiasi mtakachokiweza. Umefahamu? Kwa hiyo ole wako wakati kama huu tena ambapo Uislamu katika ghurba katika ugeni, katika hali ya unyonge, Waislamu katika hali ya unyonge waonewa, alafu na wewe na wautupa Uislamu huu, ujali waangalia dunia yako, hasara itarudi kwako, hasara itarudi kwako. Na watu wamepita kwenye vipindi kama hivi. Hata Mtume swalla salam aliyewahi kupita kipindi kama hiki, aishi ndani ya Maka, watu wanaonewa, wanadhalilishwa. Mahali anapofanya ibada pana masanamu mia tatu na sitini kwenye alkaaba masahaba musharradun hawa wako huku wengine wamekimbia huko Habasha katika ardhi ya ghurba hana wakuwatetea kuna mahali pa kushtaki makafiri ndio wameshika mambo na huku dola za kikafiri zina nguvu dola ya warumi ina nguvu dola ya, ya mapeshian yenye kuabudu moto majusi ina nguvu lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala alizisambaratisha dola zote alianza na washirikina wa maka wakaporomoka wakaja warumi wakaja au kwanza wakaja wakaenda eh, warumi pamoja na mapeshian wakaanguka na miji yote ikawa ni miji ya Uislamu leo Shamu ikawa ni Shamu ya Kiislamu Shamu ilikuwa ni nchi ya Wakristo Warumi ndio wametawala Dimashq Hims yani wapi Eh, Hemswa Hama wapi kote huko Lubnani wapi wapi wapi zote ni sehemu ambazo walikuwa ni Warumi lakini mahali baadaye waliishi maswahaba maimamu na wazuoni Spain huko sawa kwa eh? hiyo ukiisoma tarehe ya Kiislamu na maelezo na aya hizi unapata faraja katika nafsi sio wale wanaokatisha watu tamaa kwamba Uislamu kwisha sasa kwisha kabisa la Uislamu wapita tu katika sehemu tunajaribiwa sisi tunapewa mtihani tutainusuru dini ya Allah kwenye kipindi hiki kabla ile nusura kubwa haijakuja kwa hiyo anasema shekhe hapa kuna baadhi ya watu wanadhania kwamba jambo hili la kupata ushindi Uislamu lishadhihiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na limedhihiri katika zama za makhalifa waongofu na zama za wafalme wema. Jambo haliko hivyo, lile lilotokea wakati ule ni sehemu tu katika ahadi hii, ni sehemu katika ahadi hii ya ukweli, lakini ahadi yenyewe itatimia kama alivyosema Mtume swalla sallam, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-lailu wan-naharu wala yatruku Allahu baita madarin wala wabarin إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وإسلام مستقبل وإسلام na wala hakuna shaka katika